السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم أنا توليز رسول عليه الصلاة والسلام هاتكوا مؤمن na imani iliyokamilika mpaka ampendee ndugu yake Muislamu kile ambacho kwamba anapendea nafsi yake naam na vitu ambavyo kwamba anafaa kumpendea ndugu yake mfano wake ni mambo ya kidini kumpendea mwenzake mambo mazuri ambayo kwamba yanafungamana na dini na vile vile yanafungamana na dunia yake hii ni jambo ambalo kwamba linaonesha undugu wa kiimani kuwapendea ndugu zako jambo ambalo kwamba unapendea nafsi yako naam na katika faida ambazo kwamba tunapata katika hadith ni takriban faida sita ya kwanza kabisa ni kuwa imani hutofautiana mara nyingine imani hupanda na ikawa ni kamili na mara nyingine imani hupungua na hii ni madhhabi ya ahlu sunna wal jamaa أن الإيمان يزيد وينقص hakika imani mara nyingine huzidi naam na mara nyingine hupunguka na miongoni mwa fawaida ambazo kwamba tunapata katika hadithi ni rasul alayhi salatu wassalam kuhimiza umma wake kupenda kufanyiana mambo ya khairi kupenda kufanyana mambo ya khairi baina ya waumini na niposa rasul alayhi salatu wasalam alisema hata yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi mpaka ampendea ndugu yake kile ambacho kwamba anapendea nafsi yake na miongoni mwa fawaid ni rasul alayhi salatu wasalam kuhadharisha umma wake asije akawa anapendea waumini wenzake jambo ambalo kwamba alipendei nafsi yake isije katokea mtu ambaye kwamba anapendea waumini mandugu zake jambo ambalo kwamba alipendei nafsi yake hili ni jambo ambalo kwamba litampelekea huyo mtu kupunguka imani yake kupunguka imani yake na ndio rasul alihi salatu wasallam akakataza jambo hili na akatupelekea katika mwelekeo mzuri ya kuwapendea ndugu zetu, jambo ambalo kwamba tunapendea nafsi zetu. Naam, na faida nyingine ni kuwa watu wawe ni wenye kushikamana baina yao, yani waumini wawe ni wenye kushikamana. Naam, wawe ni kitu kimoja. Na faida nyingine ni kuwa naam mwenye kuwa na sifa hii ya kumpendea ndugu yake kile ambacho kwamba anakipendea nafsi yake bila ya shaka hawezi kabisa kumfanyia muumini mwenzake uadui imma katika mali yake ama katika heshima yake ama kwa watu wake lianahu la yuhib an yatadi ahad alayhi kwa sababu yeye hatopenda kabisa mmoja vile vile amfanyia wadui kwa na amali yake ama kwa heshima yake ama kwa watu wake kama mtu atakuwa hapendei na mali yake ama heshima yake ama watu wake kufanyia wadui basi vile vile hatakuwa na mwenye kuwafanyia wadui watu wengine ima katika mali yao ama katika heshima yao ama katika jamaa zao na vile vile katika fawaidi ambazo tunapata katika hadithi ni kuwa umma ya Kiislamu kuna haja kubwa ya kushikamana mikono yao, wawe ni kitu kimoja, wawe ni wenye kuweka mioyo yao na hiyo ni kitu kimoja, na hii ni sababu ya kufanya imani kukamilika, nayo lengo kuu ni kuwapendea mandugu zao yale ambayo kwamba wanapendea nafsi yao. Naam, na faida ambayo kwamba tunapata katika hadithi hii ya mwisho ni neno Rasul alayhi salatu wassalam alipotumia katika hadithi hii li akhi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Naam, walau shaa la qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lil mu'min ma yuhibbu li nafsihi. Rasul alayhi salatu wassalam angelitaka angelitumia hata kuwa na imani kamili mmoja wenu mpaka ampende ampendea mu'min mu'min angetumia neno mu'min kama yuhibbu li nafsi lakini alitumia neno li akhihi kwa sababu waumini wote ni mandugu waumini wote ni mandugu katika mgongo wa ardhi awe katika mashariki ya ardhi ama magharibi yake ni ndugu yako yoyote ambaye kwamba atakuwa ni mu'min kwa hivyo ukimkuta mu'min yoyote basi mpendee kile ambacho kwamba unakipendea nafsi yako نعم أمض الله سبحانه وتعالى تجالي من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه كما لزي هابو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك